Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Ožujak je 538. godine. U rano jutro, nakon što su godinu dana držale Rim pod opsadom, ostrogotske trupe predvođene kraljem Vitigesom zapalile su svoj tabor i krenule na sjever Italije. Vitiges je naime saznao da su pojačanja koje su stigla bizantskim trupama krenula na sjever Apeninskog poluotoka. U studenom 537. u Italiju je došlo oko 5000 bizanskih konjenika i pješaka, vođenih od vojskovođe Ivana. I ostrogoti koji su držali Rim pod opsadom našli su se u strateški teškoj situaciji. Ivan i njegova vojska nisu krenuli u pomoć Rimu, u kojemu je bila opkoljena bizanska posada predvođena slavnim vojskovođom belizarom već su krenuli na sjever, prema Rimini. I Iza Ivanove vojske ostajao je trag paleži i pustošenja. Vitiges nije mogao dopustiti da njegove trupe ostanu odsječene kod Rima. Dao je zapovjed da Ostrogotska vojska krene na sjever. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Čak ni tu nije bio kraj njihovom poniženju. Bizantinci su se obrušili na njih i ostrogoti su ostavili za sobom nekoliko stotina mrtvih na obali rijeke, ubijenih ili udavljenih, povučenih pod težinom oklopa u Tiber. Nekoliko dana kasnije, nakon što je ostavio malenu posadu u Rimu, Belizar je krenuo na sjever. Samo ga je jedna stvar brinula. Spoznaja da je Ivan opasno izložen kod Riminija. Poslao je uz obalu dva časnika kojima je vjerovao sa zapovjedima za Ivana, u kojima je pisalo da odmah sa svojim ljudima napusti Rimini i pridruži se Belizarovoj vojsci kod Ancone. Ivan je to odbio. Jedva su se ta dva časnika vratila s odgovorom kada su se goti pojavili pod zidinama Riminija. Belizar je bio bijesan. Rimini nije bio grad koji je mogao izdržati dugotrajnu opsadu. Bio je to maleni grad smješten u ravnici. Za Ivana Belizar nije baš mario, ali Ivan je sa sobom imao 2000 konjenika s kojima je Belizar tekako računao. Za Belizara se situacija još pogoršala. Iz Carigrada je njemu u pomoć car Justinijan poslao vojsku pod zapovjedništvom Narzesa. Sada je Belizar dobio još jednog konkurenta na talijanskom ratištu. Sada Italija je bila puna bizantske vojske, ali i bizantskih zapovjednika. Belizar i Ivan nisu bili u dobrim odnosima. Dolazak Narzesa dodatno je pogoršao stvari za Belizara, jer je Belizar sumnjao da mu Narzes želi oteti slavu osvajača Italije. Stvari su postale sve gore za Belizara. Bizanske trupe su u zadnji trenutak stigle u pomoć posadi u Riminiju. Trupe su vodili Belizar i Narzes, ali zasluge za pobjedu pripisane su samo Narzesu. Belizar je bio najbolji Justinijanov zapovjednik, ali je teško u svojim vojnicima mogao pobuditi osjećaj odanosti. To rasulo u Bizanskom vojnom vrhu skupo je koštalo jedan drugi važan grad u Italiji, grad Milan. Nadbiskup Milana traži od Belizara da bizanske trupe uđu u grad. Belizar je poslao maleni odred od 300 ljudi kojima su građani Milana predali grad. Vitiges je onda prema Milanu uputio gotsku vojsku koje je pratilo oko 10.000 burgundijaca, novih gotskih saveznika. Norvić piše što se nakon toga dogodilo. Belizar je odmah poslao svoja dva najbolja zapovjednika u pomoć Milanu, zajedno s najvećom silom koju je mogao odvojiti. Ti zapovjednici, nakon što su uvidjeli da su brojčano slabiji, odbili su napredovati preko rijeke Po bez potpore Ivana i magistra Milituma i lirika Justina. Za to vrijeme Ivan i Justin tvrdili su da mogu primati zapovjedi samo od Narzesa, a onda je za sve postalo kasno. Posada u Milanu, koja je bila svedena na prehranu sastavljenu od pasa i miševa, Prihvatila je uvjete predaje koji im je dao gotski zapovjednik, koji je dao riječ da se posadi ništa neće dogoditi. I tako se dogodilo, ali ta ponuda nije vrijedila za građane Milana, koji su u očima Gota bili izdajice. Svi muški stanovnici grada predani su maču. Žene su odvedene u ropstvo i predane burgundicima u znak zahvalnosti za njihovo savezništvo. Što se tiče grada, niti jedna kuća nije ostala stajati. Milan je tako pao u prvim mjesecima 539. godine. Belizar je iz te katastrofe izvukao barem nešto. Od Justinijana je uspio dobiti to da Narzes bude opozvan iz Italije. Belizar više nije imao konkurenta u Italiji. Njegova glavnina snaga uništavala jedno po jedno gotsko uporište u Italiji. Na kraju su njegove trupe došle do Ravene, sjedišta države Ostrogota. Bizanska vojska opkolila je grad s kopna i mora. Trebalo je samo čekati da opseda napravi svoje. U tako nepovoljnoj situaciji Goti su pokušali dati Belizaru ponudu koju on ne bi mogao odbiti. Norvić piše. Jedne noći stigla je poruka z Gotskog dvora. Kralj Vitiges predaće svoje prijestolje ako se Belizar proglasi za car. Mnogi bi zapovjednici izgrabili tu prigodu, ali Belizarova odanost nije bila uzdrmana ali s druge strane bio je to idealan način da se rat privede kraju. Sve što je Belizar trebao učiniti bilo je da prihvati ponudu i vrata Ravene bit će otvorena za njega. Belizar je sazvao svoje pouzdane suradnike i od njih tražio odobrenje za zadnji napor koji je obećavao vraćanje Italije carstvu i privođenje cijeloga godskog plemstva zajedno s kraljevskim blagom u Carigrad. Oni su se odmah suglasili i glasnici su poslani Vitigesu. Vrata grada su otvorena i u njega je ušla carska vojska. Goti su bili preneraženi kada je Belizar prekršio obećanje. Nije mu na pamet padalo da se proglasi bizanskim carem. Sada je bio u gradu i njegovi vojnici su ostrogotskog kralja Vitigesa i najviše gotsko plemstvo stavljali u okove. U isto vrijeme pljačkano je njihovo blago. U Belizarovim očima ostrogoti su bili barbari, razaratelji starog rimskog carstva. Onim nije dugovao ništa, pogotovo ne držanje riječi koju je dao. Polako su iz Ravene prema Carigradu isplovljavali brodovi puni blaga i zarobljenika. U svibnju 540. godine i sam je Belizar isplovio za središte Bizanskog carstva. Sada se postavljalo pitanje kamo dalje je novi cilj Hispanija i tamošnje Vizigotsko kraljevstvo. Sa zauzećem Hispanije, Justinijan bi ponovno obnovio cijelo Rimsko carstvo, koje bi se opet ponovno prostiralo od Atlantskog oceana do Mezopotamije. Ali to se neće dogoditi. Bizant je imao još moćnih neprijatelja. Kada je Justinijan došao na prijestolje 527. godine, bizantske trupe borile su se na rijeci Eufrat s trupama perzijskog kralja Kavada I. Na početku tog rata Belizar je bio samo jedan od Justinijanovih tjelesnih stražara. Kada mu je bilo 25 godina, oko 530. godine, Justinijan je od Belizara napravio vojnog zapovjednika, koji je Bizansku vojsku vodio u pobjedu nad Perzijancima, u bici kod pogranične utvrde Dara. Justinijanove trupe ušle su i na Krim i anektirale ga nakon što je tamošnji kralj ubijen nakon prelaska na kršćanstvo. U nizu danjih pobjeda Justinijanove trupe grupe nanijeli su niz poraza Perzijancima i potpisan je nakon smrti Kavada I. 531. godine sporazum o vječnom miru. Sporazum je bio povoljen za Bizant, ali je cara Justinijana koštao 11.000 funti zlata. Novi perzijski kralj Hozro je prvi, koji će postati jedan od najvećih vladara Sasanitske dinastije, nije dugo živio u miru s Bizantom. U ožujku 540. godine, kada je carstvo uživalo u triumfu na zapadu, Perzijske trupe su napale. Norvić piše. Hozroje je umnogome bio dijete svoga vremena. Na primjer, njegovi ratovi protiv Bizanskog carstva vođeni su ne zbog osvajanja, već zbog pljačke. U ožujku 540. godine on je prešao carsku granicu i početkom lipnja našao se pred Antiohijom. Pristojno je sklonio vojsku kako bi dopustio da tek pristigli garnizon jak šest tisuća ljudi, ali obuzet panikom izbjegne iz grada u strahu za život. Građani su se pak odlučno i hrabro borili. Brojčana nadmoć omogućila je Horzoju da pobjedi i ljudi Antiohije skupo su platili svoj otpor. Velika katedrala je opljačkana, isto se dogodilo s ostalim crkvama. U međuvremenu su perzijski vojnici zadovoljili svoje razne požude s cijelim bogatstvom Antiohije u svojim kolima, Hozro je mogao biti velikodušan. Ponudio je mir u zamjenu za svotu od 5000 funti zlata i još 500 funti svake sljedeće godine. Car nije imao izbora, nego pristati. Na zapadu Bizansko carstvo ostvarilo je sjajne pobjede, ali je na istoku izgubilo rat. Na zapadu se otimalo blago vandalskim i ostrogotskim kraljevima, da bi se na istoku mogao platiti mir s perzijskim carem. To se baš i nije činilo kao dobra strategija. Car Justinijan je odmah na početku svog vladanja doživio pobunu navijačkih skupina plavih i zelenih u Carigradu i jedva ju je preživio. Pobjede na zapadu podigle su njegov ugled, ali porazi na istoku su ga rušili. Na sve to u proljeće 542. godine smrtonosna pošast pogodila je carstvo kuga je u svom prvom velikom naletu na sredozemlju teško pogodila Bizansko carstvo, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Praktički se, dakle, otkako je izbila 542. godine, zapravo ono u roku od e, godinu dana proširila cijelim e, sredozemnim svijetom. Pisani izvori čak svjedoče kao jedan zanimljiv podatak, inače su doista takvi podaci rijetki, da je i lirik, dakle ne samo istočni lirik, nego cjelovit lirik bio također na udaru te pošasti, jer je, barem kako izvor e, svjedoči, nakon što e, je e, kuga poharala istočne pokrajine, pa zatim onda prešla i europske pokrajine, i protutnjala i lirikom dospjela i u Italiju. Dakle, Italija onda još u onome ratnome stanju kakvome je bila, našla se još dodatno pod e, udarom te pošasti. Počela je kod Egipćana koji prebivaju u Peluziju. Onda se podijelila i krenula jednim smjerom prema Aleksandriji i ostatku Egipta, a u drugom smjeru došla je do Palestine na granici s Egiptom. Otuda se proširila po cijelom svijetu, uvijek se krećući naprijed i putujući u vremenu koje je bilo povoljno za nju, jer činilo se da se kreće prema čvrstom rasporedu i da određeno vrijeme boravi u svakoj zemlji, šireći se u svim smjerovima sve do krajeva zemlje, kao da se boji da bi u neki kutak zemlje mogao izbjeći, jer nije zaobišla ni otok, ni pećinu, ni planinski greben u kojima je bilo ljudi, ako je pak prošla zemljom i nije dotaknula ljude, ili ih je dotaknula, a da ih je ostavila bez posljedica, kasnije se vratila. I ta je pošast uvijek krenula s obale i otuda je išla u unutrašnjost. U drugoj godini stigla je u Bizan sredinom proljeća, kada sam ja bio tamo i došla je ovako. Pojave nadnaravnih bića u ljudskom obličju viđene su od mnogih ljudi. Oni koji su ih susreli mislili su da su pogođeni od tih ljudi u ovaj ili onaj dio tijela. I odmah nakon što su vidjeli tu prikazu, obuzela ih je bolest. Isprva su oni koji su vidjeli ta stvorenja pokušali odvratiti ih zazivanjem najsvetijeg imena i otjerati ih na druge načine, ali nisu postigli ništa jer čak i u svetištima gdje su mnogi od njih potražili zaklon, stalno se umiralo. Kolika je kriza nastala pokazuje činjenica što recimo veliku pozornost dobiva u dijelu prokopije iz Cezare, dakle koji je posvetio doista dužnu e, pozornost toj pošasti i e, zahvaljujući čim opisima istraživači doista znaju da je riječ o kugi, da je riječ o bubonskoj kugi, za razliku od pošasti koje su se pojavljivale prije tijekom e, antike, dakle još u grčko pa i u rimsko doba, ne postoji nigdje izričito svjedočanstvo koje ukazuje da je riječ doista o kugi. Ovo je prvi slučaj da možemo reći kako se radi o kugi, jer on opisuje čak i te bubone, dakle na otjecanje tih limfnih žlijezda po kojima se onda prepoznaje to kao bubonska kuga i svjedoči kako je zapravo i sama carska prijestolnica bila u cijelosti paralizirana. Bolest ih je uzela na sljedeći način. Dobili su iznenadnu groznicu. Neki samo probuđeni iz sna, dok su drugi samo uokolo hodali. Ostali dok su bili zauzeti nečim drugim. Tijelo nije pokazivalo promjenu od svoje prijašnje boje, niti je bilo toplije nego što se to moglo očekivati kada je tijelo napadnuto od groznice, niti je nastupila neka upala. Groznica je od svog početka bila tako blagog oblika i do početka večeri ni oboljeli ni liječnik koji ih je dotaknuo nisu imali razloga za sumnju. Bilo je prirodno to što nitko od onih koji su se zarazili nije mislio da će od nje umrijeti. Ali u nekim slučajevima već istoga dana, u drugima sljedećeg dana, u nekima čak i danima kasnije, razvila se bubonska nabreklina. I to se dogodilo ne samo u određenom dijelu tijela koji nazivamo bubon, to jest ispod abdomena, već i ispod pazuha, a u nekim slučajevima i za ušiju i na raznim dijelovima bedara. Što više, i sam car se nije neko vrijeme pojavljivao, najvjerojatnije se on razbolio, ali e, u nekom blažem obliku, jer je preživio, e, da kako, međutim već činjenica što se on nije pojavljivao u javnosti, da kako da bi sustav funkcionirao, glava mora biti tu, mora e, djelovati, mora biti aktivna je pokazatelj koliko je to bila kriza. Napače, Prokopije svjedoči da u prvi mah čak je dnevno umiralo 10.000 tisuća e, ljudi. Teško je prosuditi jesu li to točne brojke. Kasnije onda broj žrtava bitno se, e, bitno se smanjio. Ukupno se inače uzima da je moglo stradati čak 30-40% e, ukupnog stanovništva i carstva, odnosno E, tih prostora koji su bili zahvaćeni kugom, negdje vjerojatno e, i više, dakle to se može uistinu usporediti sa posljedicama te crne smrti e, sredinom 14. stoljeća. Ostaje kao nepobitna činjenica da je nakon što je epidemija neposredno jenjala, dakle ona 544. godine praktički prestaje biti toliko akutna, 542. i 543. godine su vrhunci epidemije, da je ona ostavila porazne posljedice koje su i daleko sežno i dugoročno naštetile i Istočnom rimskom carstvu i Perzijskom carstvu u konačnici i samome e, Ostrogotskome kraljevstvu znatan manjak e, stanovništva e, što je onda da kako povezano taj demografski pad sa nizom daljnjih i poneprije ekonomskih ali i drugih političkih reperkusija. Kuga je u sredozemni svijet došla u listopadu 541. godine. Epidemija je vjerojatno počela u istočnoj Africi ili Indiji. Njezinom širenju pomoglo je otvaranje novog trgovačkog puta. 525. Etiopljani su zauzeli Jemen i tako otvorili za trgovinu Crveno more. Iz Etiopije Kuga je prvo došla u trgovačku luku Peluzi. Taj se grad nalazio 30 km jugoistočno od mjesta gdje se danas nalazi Port Said iz Peluzija kuga se proširila po Bizanskom carstvu. Prenosila se na dva načina. Ugrizom buhe, koja se kugom zarazila od štakora, te kašljem zaražene osobe. Ako bi bolest došla od ugriza buhe, ubila bi oko tri četvrtine zaraženih. Ako je došla od kašlja zaraženih, napala bi izravno pluća i skoro je uvijek bila smrtonosna. Do proljeća 542. poša se proširila po skoro svim lukama istočnog sredozemlja. Carigrad je posebno teško bio pogođen. Procjenjuje se da je u tom gradu od kuge umrlo oko 230 tisuća ljudi. Bolest je odnosila i siromašne i bogate. Među žrtvama bio je Justinijanov prefekt Tribonijan. Kuga je došla u najgore vrijeme. Prije nje carstvo se našlo u tri rata. Već je trajao rat s Ostrogotima oko Italije, na to su došli ratovi s Perzijom i Bugarima, koji su provalili preko Dunava. Do izbijanja kuge carstvo je uspjelo dovesti pod nadzor sva tri ratišta, ali onda je udarila pošast. Njezine posljedice za Carigrad ovako opisuje bizanski povjesničar Prokopije u knjizi Povijest ratova. Tijekom toga vremena nije bilo lako vidjeti čovjeka na ulici Carigrada. Svi oni koji su imali sreću da budu u zdravlju, sjedili su u svojim kućama i njegovali bolesne ili oplakivali mrtve. Iako bi netko i uspio vidjeti čovjeka na ulici, on je tada nosio nekog mrtvaca. I prestao je svaki rad i svi obrti su bili napušteni od obrtnika. Uistinu, u gradu koji je jednostavno obilovao svim dobrim stvarima, glad je počela harati. Kuga je ubila veliki broj vojnika i što je za Justinijana bilo još gore, veliki broj onih koji su plaćali porez. Ivana Kapadočanina, koji je bio glavni Justinijanov poreznik, bijes carice Teodore udaljio je iz Carigrada. Njegov nasljednik bio je pak potpuno nesposoban. Tek je imenovanje Petra Barsimesa, miljenika carice Teodore, poboljšalo naplatu poreza. Petar je bio manje spretan u namicanju poreza od Ivana i korumpiraniji čak i od njega ali je uspio carstvo očuvati od fiskalne propasti. Njegove mjere ovako opisuje Warren Treadgold u knjizi Povijest Bizanske države i društva. Porezni prihodi održani su uobičajenom metodom davanja zemlje umrlih poreznih obveznika ili onih koji nisu mogli platiti porez njihovim susjedima. Petar je uništio jednu od najvažnijih reformi, tako što je ponovno počeo prodavati položaj upravitelja. Tako je odmah dobio prihod, ali po cijenu toga što je morao u sljedećim godinama tolerirati pronevjere. On i car poduzeli su velike napore kako bi od senatorske klase izvukli novac i nisu u tome imali skrupula, jer je većina senatora bila već dugo nenaklonjena Justinijanu. Petar je također obustavio davanje plaće pograničnim trupama i otezao je s davanjem plaće pokretnim trupama. Koliko se god te mjere činile kratkovidnima, Hitnost situacije tražila je smanjenje u trošenju, a na plaće za vojsku odlazila je skoro polovina proračuna. Koliko je carstvo bilo na izmaku snaga nakon kuge i ratova, kazuje i ova činjenica. Godine 558. urušila se kupola Aje Sofije, crkve čuda koje je dao podignuti Justinijan. Popravak kupole trajao je pet godina. U bolja vremena ona prije kuge i niza ratova, car Justinijan je tu cijelu ogromnu crkvu izgradio za šest godina. Sve te nevolje, to teško stanje u carstvu, učinile su od Justinijana omraženu osobu. Sve to možda objašnjava kako jedan povjesničar, caru blizak čovjek poput Prokopija, mogao napisati dvije verzije carove vladavine. U jednoj je Justinijan jedan od najboljih vladara, u drugoj, danoj u dijelu Tajna povijest, Justinijan je demon. Doista istraživači su se suočavali s e, činjenicom da Prokopije u svojim dobro poznatim spisima, dakle i u povijesti ratova, a još više onda u e, spisu o građevinama, uzdiže Justinijanovu e, vladavinu. To doduše pone prije čini ipak u spisu o građevinama, u spisu povijest ratova ima kritički stav, bez danjega kritizira iako uvijeno, ne toliko izravno, ali kritizira Justinijana i e, njegovu vladavinu. Međutim, ono što mu je poslužilo kao osnova da izlije svu svoju žuč, sa svoj bijes protiv e, i još više čak njegove supruge Teodore je ta takozvana tajna povijest ili anegdota, ako se naziva. Spis koji inače nije bio poznat e, tijekom Prokopijeva života, odnosno Justinijanove vladavine, e, što je i razumljivo s obzirom na to što se stoji e, u tome spisu i kakva je to žestoka kritika. Prokopije bez sumnje bi bio optužen za veleizdeničku djelatnost i najvjerojatnije bi zaglavio bez obzira na to koliko recimo on značio Belizaru, dakle bio jedan od najvažnijih Belizarovih pouzdanika, iako su se na nešto i e, u, udaljili, a u tom spisu čak e, Prokopije ne štedi niti Belizara, jer ga pretvara svrsnoga papučara koji u svemu sluša suprugu Antoninu, inače prijateljicu i pouzdanicu e, carice Teodore. Dakle, do te mjere su ti spisi različiti, dakle prva ova dva i tajna povest, da su neki stručnjaci smatrali kako autor uopće nije Prokopije, jer je nemoguće da netko tako nekoga veliča, a onda s druge strane piše takve negativnosti. Jasno da se dobro zna da je to itekako e, moguće i da e, je Prokopije doista u pojedinim e, spisima ipak imao dakle stav za javnost prema van, a da ovaj spis koji je ostao dakle privatan je trebao poslužiti onda kao možda mogućnost da sve ono što ga je frustriralo sada evo stavi crno na, crno na bijelo. Prokopije se rodio između 490. i 507. godine u gradu Cezareji. Ostaci tog grada su u današnjem Izraelu. Od 527. do 531. bio je savjetnik vojskovođe Belizara, dok je on vodio Bizansku vojsku u ratu protiv Perzijanaca. Godine 533. i 34. Prokopije sudjelovao u ratu protiv vandala u Sjevernoj Africi. Nakon toga se opet pridružio Belizaru. Tada je taj vojskovođa, nakon pobjede nad vandalima, krenuo u rat protiv Ostrogota u Italiji. Oko 540. godine Prokopije otišao iz Italije i došao je u Carigrad. Bio je u tom gradu kada je 542. izbila kuga. Otuda i oni živi opisi haranja kuge u njegove povijesti ratova. O njegovom životu nakon 542. ne zna se puno. Možda je 562. godine bio na dužnosti prefekta Carigrada. Iza sebe Prokopije ostavio ova dijela. Povijest ratova u osam knjiga i spis građevinama. U povijesti ratova Prokopije je ovako pisao Slavene i Ante, s kojima se carstvo sukobljavalo na Donjem Dunavu. Slavenima i Antima ne vlada jedan čovjek, nego oni od davnina žive u demokraciji i stoga se kod njih na zajedničkom skupu završavaju kako povoljni, tako i nepovoljni javni poslovi. Pa i druge stvari, tako reći sve, jednake su i kod jednih i kod drugih i tim barbarima već odavno su prešle u običaj. Vjeruju naime da je jedan od bogova tvorac munje jedini gospodar svijeta i žrtvuju mu goveda i sve ostale žrtvene životinje. Sudbinu niti poznaju, niti inače pričaju da među ljudima vrši neki odlučujući utjecaj. Osim toga, obožavaju i rijeke i nimfe i druga neka niža božanstva i svima njima prinose žrtve i po tim žrtvama vraćaju. Stanuju u bjednim kolimama jako raštrkani jedni od drugih i svaki od njih i po više puta promijeni mjesto naselja. pristupanju u borbu kao pješaštvo navaljuju na neprijatelja grupno, noseći u rukama male štitove i koplja, a oklop nikada ne oblače. Svi su visoki, neobično jaki, a u pogledu boje tijela i kose nisu ni odviše bijeli, odnosno plavi, niti sasvim prelaze u crno, nego su svi riđi. Prokopije se smatra jednim od najboljih bizantskih povjesničara. Warren Treadgold naziva njegove opise ratova inteligentnim, gracioznim i detaljnim, ravnim opisima Herodota, Polibija ili Tukidida ali za tih javno objavljenih dijela postoji dijelo koje se Prokopije nije usudio objaviti. I ta je proza krajnje živa, ali je i šokantna. Ovaj car je bio dvoličan i prepreden, sposoban stvoriti mišljenje koje je htio podržavati. Mogao je lako pustiti suze, ali ne od radosti ili od muke, nego kako mu je bilo u datom trenutku potrebno. Uvijek je lagao, ali temeljito. Uvijek je usto davao svoj potpis i najstrašnije zakletve u cilju učvršćivanja sporazuma, i to prema svojim podanicima. Ali on se udaljavao od sporazuma i zakletve, baš i kao najbjedniji robovi, koji su od straha, od prijetnji, morali priznati i ona dijela koja su pod zakletvom i porekli. Bio je nesiguran prijatelj, nepomirljivi neprijatelj, vatren ljubitelj ubojstava i novca, svađalica. Lako je davao da ga zavedu na stramputicu ali nikakav savjet nije mogao utjecati na njega da bude pravičan. Uvijek je bio spreman da smisli i ostvari odvratna dijela. Smatrao je da je čak i slušanje o dobrim stvarima odvratno i neukusno. Priroda kao da je od svih ostalih ljudi otklonila nevaljalstvo i usredotočila ga u duši toga čovjeka. Malo je slučajeva da jedan povjesničar napiše tako dva oprečna gledanja jednog vladara u službenim javno objavljenim dijelima Justinijan je za Prokopija vladar ravan velikim rimskim carevima. U tajnoj povijesti, koja je ostavljena u ladici Prokopijevog stola, Justinijan je čudovište. Dakle, doista kada se radi o dvije različite osobe Justinijana. On je u tajnoj povijesti, zajedno sa svojim suprugom, pretvoren u demona, doslovce, dakle e, u demona koji je došao na svijet kako bi e, uništio valjan uređen poredak u rimskome e, carstvu, a s druge strane, dakle, ovim službenim spisima car je predstavljen kao svevrstan spasitelj, u svakom slučaju obnovitelj rimskog carstva i rimskih tradicija. Istina, kao što to nekako <laughs> uvijek bude, ako je uopće se može govoriti o povijesnoj istini, odnosno postoji zapravo percepcija onoga što bismo mi e, nazvali onime što je moglo biti, e, leži negdje e, u sredini. S jedne strane da kako Justinijan je bez sumnje bio jedan od najvažnijih i najistaknutijih rimskih vladara općenito. Kada se uzme i cjelokupna povijest rimskoga carstva, dakle tih 500 i nešto godina. S druge strane, s obzirom na to da su se i u bitnome promijenile okolnosti u kojima je on vladao, no kako da je onda morao stati mnogima na žulj, bez obzira e, i na tu činjenicu ostaje temeljem dostupnih vrela još nešto e, važno na snazi, to je da vladar, car, bez obzira na to što je ovo kršćansko doba i car više nije bog, ali on je gospodar svojih podanika i jednostavno neke strukture koje su e, možda htjele i dalje zadržati utjecaj, nisu to mogle do te razine E, osobito je to bilo e, nezgodno u ovome vremenu kada su se na carskom prijestolju nalazile osobe koje nisu dolazile iz toga aristokratskog miljeja. Justinjanov ujak je bio seljačkoga podrijetla osoba koja je bila rudimentarno obrazovana, dakle koja je e, došla na carski položaj temeljem svoje vojne, vojničke karijere i toga što je evo iskoristila situaciju da se domogne carske vlasti i to je uspjelo. Justinijan je doduše bio jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena, ali zapravo također osoba seljačkoga podrijetla. Oko 497. godine rođena je Teodora, s kojom se 525. godine oženio Justinijan. U povijesti Bizanskog carstva neće postojati moćnija žena. Kada je Justinijan došao na prijestolje, nju je proglasio za Augustu. Teodora je najvjerojatnije bila kćer držatelja medvjeda u hipodromu i cirkuske akrobatkinje. Kao još dijete, Teodora se pridružila svojoj starijoj sestri u nastupanju na pozornici. Vrlo je brzo postala jedna od poznatijih glumica u Carigradu. Valja napomenuti da većinu stvari koju znamo o njoj dolaze iz dijela ljudi koji su Teodoru ustrajno mrzili i o njoj napisali i ove retke. Dok još nije bila sazrela, Teodora nikako nije mogla spavati s muškarcima, odnosno imati spolni odnos kao žena. Ali se ona upuštala s propalicama u neku vrstu muških nemoralnih odnosa, i to s robovima koji su pratili svoje gospodare u kazalište i iskorištavali zgodnu priliku da bi izvršili ovaj odvratan posao. Tako je Teodora mnogo vremena provela u javnoj kući i obavljala svoj neprirodni posao sa svojim tijelom ali čim je odrasla i sazrela, pridružila se ženama na pozornici i odmah postala kurva, i to takva kako su ljudi nekad nazivali pješakinjom, jer ona nije ni sviračica u flautu, ni u harfu, nego je svoju djevojačku ljepotu prodavala svima koji bi naišli, vršeći svoj posao, tako reći, cijelim svojim tijelom. Bila je vrlo bistra, ali i neobično zajedljiva, i potom je postala zapažena. Nije imala nimalo stida, i nikad je ni jedan čovjek nije vidio zbunjenu. Ove redke o Teodori napisao Prokopije u svojoj tajnoj povijesti. Njoj je Teodoru opisao kao prijetvornu i razvratnu ženu. A opet iz drugih izvora saznajemo da je ona bila toliko bitna za Justinijana, da se čini da je zapravo ona bila pravi vladar Bizanta. Teško je naći jedan zakon koji je bio donesen u Justinijanovo doba u kojem nema Teodorinog imena. Ona je primala strane i zaslanike i dopisivala se sa stranim vladarima. Sve su to bili poslovi rezervirani za vladara. Za vrijeme pobune Nika, kada je Justinijan htio pobići iz Carigrada, Teodora je bila ta koja ga je uvjerila da ostane. Justinijan je tek tada pozvao vojskovođu Belizara u grad i njegove su trupe, pobunjene pripadnike navijačkih skupina plavih i zelenih, satjerali u hipodrom i sasjekli. Njegova supruga E, Teodora e, je dolazila također iz e, najnižega društvenog sloja istočno rimske prijestolnice. Ona je bila po svojem zanimanju glumica, dakle zanimanje koje ni najmanje nije privlačilo niti je bilo cijenjeno u ono vrijeme kao, <laughs> kao danas. Da pače, glumci su se bavili najčešće onda još jednim dodatnim zanimanjem prostitucijom. Teodora je zapravo bila u jednoj fazi nešto jeftinija prostitutka, a kasnije je bila priležnica e, da pače u tajnoj povijesti Prokopije pripovjeda kako su se Teodori i rugali u prijestolnici, govorili su da je i svojevrsna petparačka, odnosno pješačka prostitutka, dakle najniža moguća e, prostitutka. Sad je li to doista točno ili nije, je li to bila samo glasina ili je počivala na činjenicama, to je i relevantno. Pokazuje da su osobe s najnižih prečaka društva mogle postati i carevi. Dakle, domoći se najviše vlasti, znači su obraćati i s najvišom carskom aristokracijom, ljudima koji su već generacijama vrlo utjecajni, vrlo moćni. I sada odjednom oni imaju e, pred sobom dakle, pojedince, pogotovo e, e, Teodoru, koji ni najmanje ne mare za to što su oni tako već desetljećima moćni i bogati i stoljećima moćni, e, moćni i bogati, nego ih stavljaju na svoje mjesto. Recimo, Prokopije između ostaloga e, pokazuje e, i Teodoru u sasvim drugačijem svjetlo od onoga službenoga. On kaže da je njezina jedna od omiljenih zabava bila da pozove nekog patricija, dakle pripadnika najviše carske aristokracije, koji bi dugovao novac ili E, bi želio naplatiti nešto od nekoga dužnika koji se recimo nalazio pod zaštitom samih vladara dakle, ili same osobno Teodora, ona bi ga ona izvrgavala ruglu, imala bi svoje eunuhe koje bi dotični kao kružili, pjevali mu neku E, pjesmicu kojom bi ga zapravo ni podištavali i na posljedku takva osoba, takav pojedinac, patrici, vrlo moćna, vrlo utjecajna osoba, ne samo da bi odlazila s carskog dvora neobavljena posla, nego još i sasvim ponižena. Teodora je bila jedna od prvih vladarica koja se borila za prava žena. Ona je donijela niz zakona koji su zabranjivali trgovanje s mladim ženama i djevojkama. Izmijenila je niz zakona kako bi se poboljšao položaj žena u brakorazvodnoj parnici. Sva ta zakonodavna djelatnost donijela joj je ove redke u Prokopijevoj tajnoj povijesti. Ova je žena polagala pravo na to da u državi u svemu upravlja prema vlastitom nahođenju. Ona je dodjeljivala i počasne službe i svećeničke časti, ispitujući pritome i vrlo i uporno čuvajući samo jedno, da nijedan pošten i valjan čovjek ne bude uzet u obzir za dobivanje dostojanstva. Ili možda netko drugi koji ne bi bio spreman vršiti njezine naredbe da nešto nije bilo u redu e, s popularnošću Justinijanove vladane pokazuje već i spomenuti ustanak e, Nika. Izbio je taj e, ustanak koji je počivao na nečemu nemogućem praktički, dakle da se dvije žestoko sukobljene stranke, navijačke stranke sada udruže protiv cara, dakle stranka zelenih i stranka plavih Dakle, ako bismo opet to prenijeli u suvremene, recimo, hrvatske okolnosti, kao da se, ne znam, evo, Bad Blue Boysi e, i Torcida jako slože oko nečega, čak, čak se i jesu složili oko nekih, e, nekih stvari i zajedno, na, zajedno nastupaju. To je caru jasno moralo pokazati koliko je njegova vladavina nepopularna, e, do te mjere da on to onda pokušavao prikriti i e, nakon što je ustanak ugušen u krvi, najvjerojatnije čak e, stradalo negdje do 50 ili 60 tisuća ljudi u gušenju toga ustanka. Dakle, nije baš dobro prvih pet godina vladavine pobiti gotovo 10% stanovništva vlastite carske prijestolnice, a to je Justinijan učinio. Ali da bi prikrio tu činjenicu koliko je njegova vladavina bila nepopularna zbog e, poteza koje je činio zbog ljudi kojima se e, okružio, on je to predstavio zapravo kao zavjeru senatorskih krugova. Dakle, na taj način je automatski prebacio krivnju e, za vlastitu nepopularnost na, na senatore i logično da je još dodatno onda otuđio pripadnike senatske aristokracije e, od sebe. Dakle, svi ti elementi E, jasno objašnjavaju kako i onda kako u okvirima moguće, kad to je politika sebe htio predstaviti u što boljemu e, svjetlu. S druge strane, dakle, nije ni u jednom trenutku odustajao od doista apsolutne vlasti koja je stala na raspolaganju caru, da eventualno one grupacije koje bi bile konkurenti e, njegovime utjecaju što više potisne, bez obzira na to što je dakle bio i spreman na posljedku i pokrenuti e, osvajačke e, pohode pod njihovim utjecajem, dakle poneprije to se ticalo e, rata protiv vandalskoga, vandalskoga kraljevstva. Sve je to našlo onda odraza jasno i u Prokopijevu dijelu, a Prokopije je bio čvrst pristalica, dakle, senatske vladavine, dakle utjecaja senatske aristokracije na carsku vlast, nekako da se uspostavi ta ravnoteža i da E, car nije isključivo osoba koja u svakom trenutku odlučuje e, o svemu, nego e, zna stvoriti uvjete plodotvorne suradnje. Jasno, car je imao malo drugačiji pogled na stvari. Justinijan je pokrenuo program izgradnje kakav nije viđen još od doba Konstantina Velikog, utemeljitelja Carigrada. Niz gradova koji su porušeni u potresima, on je dao ponovno podići. Gradio je vodovode i mostove, obnovio je i nadogradio niz utvrda i obrambenih položaja. Najvažniji su bili oni podignuti na granici na Dunavu. Gradio je samostane, sirotišta, a posebno su bile bitne crkve koje je sagradio. Na mjestu stare svete Sofije, koja je izgorjela u požaru koji su podmetnule navijačke skupine zelenih i plavih u neredima Nika, on je podignuo novu svetu Sofiju vjerojatno najgrandiozniju crkvu ikada podignutu. Pored zgrada od kamena i cigle, Justinijan je iza sebe ostavio i spomenike od knjiga. Iza Justinijana bez daljnjega je ostalo kao prvo mnogo toga što je ostalo zapisano o njegovu e, vremenu, dakle recimo za razliku čak i kada je u pitanju peto stoljeće i onda e, stoljeće kasnije, dakle e, sedmo stoljeće. Jako puno se zna, dakle očito je njegova vladavina koja je bila u jedna od najduljih izazvala priličnu pozornost i stvorila je zapravo jako dobre uvjete i za takav literarni povisničarski E, interes. Ono što je konkretno ostalo i zbog čega je doista Justinijan e, i zapisan justočno-rimskoj, a općenito onda e, europskoj tradiciji bez danjega njegovo zakonodavstvo. Treba reći da službeno Justinjanovi zakoni, zakonici, nisu prestali biti valjani sve do propasti istočno-rimskog, odnosno Bizanskog carstva. Iako u praksi su bili zamijenjeni novim zakonima i novim e, zakonskim zbirkama koje su se pojavile, ali nikada službeno nisu prestali vrijediti. Što više, kada su u srednjovjekovnoj Europi od 11. E, stoljeća, pogotovo 12. stoljeća, ponovno otkrili Justinijanovo zakonodavstvo, ono se upisalo u stvaranje, možda je to nespretno reći, ali u praksi je to značilo, svrsne pravne sigurnosti koja se rađa e, u to vrijeme kada i zakon i pisani zakon i pisana riječ i dokumenti postaju ponovno važni dakle u srednjovjekovnim okvirima. To je bez daljnjega može se kazati najvažnije Justinijanovo e, postignuće koje se onda upisalo i u korijene suvremenoga prava, treba se samo sjetiti i e, Napolonova građanskoga zakonika kod civil koji zapravo se u tom ideološkom smislu, a s druge strane u samome nazivu nasljeđuje na tu tradiciju koju je, kako je u srednjem vijeku onda bila nazvana cijela ta, cijela ta kodifikacija Justinijanova zakona. Justinijan je Bizanskim carstvom vlada od 527. do 565. godine. Vladar koji toliko dugo vlada, teško da se može jednoznačno odrediti. Justinijanove vojskovođe srušile su državu vandala u Sjevernoj Africi i tom dijelu sredozemlja to je dalo stabilnu vladu koja će potrajati više od pola stoljeća. Iz Bizanske Sjeverne Afrike doći će i Heraklije, koji će početkom 7. stoljeća kao car predvoditi vojske u uspješnom ratu protiv Perzije i Javara i tako spasiti Bizansko carstvo. Justinijanove trupe osvojile su i veći dio Italije. Planirao se i napad na Vizigotsku državu u Španjolskoj. Ali sva ta osvajanja imala su i drugu stranu. Dok su se Justinijanove trupe istrpljene i proređene kugom borile po Italiji, preko Dunava su nadirali Sloveni i Bugari. Taj nalet Justinijan nije uspio zaustaviti. Na kraju će Sloveni i Bugari potpuno slomiti obranu na Dunavu i trajno se naseliti južno od te rijeke. Carevi ratovi po Italiji također su omogućili da Perzija ponovno udari na Bizant. Mir je trebalo platiti i mrtvim vojnicima i golemom količinom zlata. Pored ratova, osvajanja, napisanih i sređenih zakona i golemih građevina, još je po nečemu Justinijan bitan. On je dokrajčio zadnje ostatke starogrčke učenosti u Europi. Georgij Ostrogorski u povijesti Bizanta piše. Justinijan je bio posljednji rimski imperator na Bizanskom prijestolju. No on je ujedno bio i kršćanski vladar, ispunjen osjećajem božanskog podrijetla svoje carske moći. Pojam Rimskog imperija za njega je bio identičan pojmu kršćanske ojkumene, a pobjeda kršćanske religije za njega je bila jednako sveta zadaća kao i ponovna uspostava rimske moći. Od Teodozija I nijedan vladar nije toliko ustrajao u pokrštavanju carstva i istrebljenju poganstva. Makoliko su pogani bili malobrojni, utjecaj poganstva u znanosti i obrazovanju još je uvijek bio velik. Justinijan je poganima oduzeo pravo poučavanja, te 529. zatvorio akademiju u Ateni, pribježište poganskog novoplatonizma. Protjerani učenjaci otišli su na dvor Perzijskog velikog kralja i odnijeli u Perziju plodove grčke kulture. U Bizantu je stara religija bila mrtva i tako je završilo jedno veliko razdoblje povijesti čovječanstva. Ukinuće akademije u Ateni koju je utemeljio Platon lišilo je Europu dijela starogačkih filozofa za više od pola tisućeća. Starogačka filozofija vratit će se u Europu tek zaobilaznim putem, preko Arapa koji će se sa grčkom filozofijom susresti nakon osvajanja Perzije. U svojih 38 godina vladavine Justinijan je ostavio veliki trag u povijesti Bizanta. Vladao je kao apsolutni vladar. Papu i carigradskog patrijarka smatrao je svojim slugama u crkvenim poslovima. Bio je gospodar rata i mira a kao najveće njegovo dijelo iza njega su ostale samo građevine i knjige, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tu treba onda direktno istaknuti još jednu e, činjenicu, naime da je Justinijanovo zakonodavstvo, pogotovo one zbirke koje je prve objavljivao, dakle napusti Justinijanov e, zakonik, onda je to vidljivo i u institucijama, dobro pokazuju kako se e, promijenila percepcija zakona i uloge cara u tome kasno antičkome razdoblju, a u vezi s kršćanstvom. Naime, car sada sebe nedvojbeno predstavlja kao Božjega namjesnika na zemlji. Dakle, i sva njegova moć i njegove ovlasti proizlaze iz te njegove osobite pozicije unutar kršćanske ekumene. Dakle, to je nešto, to je isto tradicija koja onda se prebacila u srednjevjekovno razdoblje. Tu su dva temeljna postignuća koje su definitivno imala trajnu ulogu e, i trajna su vrednota Justinijanovoga doba. Osvajanja se nisu e, pokazala tako trajnima, zapravo što se tiče Italije, rat se na posljedku vukao sve tamo do početka 50. godina, 6. E, stoljeća. Dapače, tu se jedan ostrogotski kralj Totila, odnosno Baduila, pokazao kao doraslim suparnikom, iako dugoročno ni ostrogoti jasno nisu imali resurse boriti se e, carstvom. Međutim, već e, dakle, kraj 60. E, godina 6. stoljeća pojavljuje se nova sila, dakle pojavljuje se Langobardi u Italiji, oni, vrlo, oni će vrlo brzo zapravo poništiti sve ono što Justinijan pokušao ostvariti u Italiji, a taj rat je dugoročno naštetio Italiji, to se vidi i u pisanim izvorima i osobito arheologiji E, tijekom ranoga srednjega vijeka Italija je bila poharana oblast. Ni oni sukobi na istočnoj granici s Perzijancima e, se nisu pokazali nimalo uspješnima, zapravo je carstvo kupovalo mir. E, na posljedku ni granica na Donjem Dunavu koje je toliko bilo uloženo, dakle da se obnove i sagrade nove utvrde, ni uspjela spriječiti nadiranje ni Bugara, niti još više slavenskih grupa. Dakle,